وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم Na waliokufuru waliwaambia walioamini, lau kuwa hii ni kheri wasingelitutangulia. Na walipokosa kuongoka wakasema, huu ni uzushi wa zamani. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma, wa hadha kitabu مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Na kabla yake kilikuwapo kitabu cha Musa kuwa chenye uongozi na rehma. Na hichi ni kitabu cha kusadikisha na kilichokuja kwa lugha ya Kiarabu ili kiwaonye waliodhulumu na kiwe ni bishara kwa watendao mema. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakatengenea hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Ulaa اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Hao ndio watu wa peponi watadumu humo kuwa ni malipo kwa waliokuwa wakiyatenda. ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده حتى فإذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين Na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa tabu na akamzaa kwa tabu. na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi 30 hata anapofika utu uzima wake na akafikilia miaka 40 husema Mola wangu mlezi niwezeshe nishukuru neema zako ulizonineemesha mimi na wazazi wangu na nitende mema unayoyapenda na unitengenezee dhuria zangu hakika mimi nimetubu kwako na mimi ni miongoni mwa waislamu أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Hao ndio tunawapokelea bora ya vitendo vyao walivyovitenda na tunayasamehe makosa yao.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 yaliyokwisha pita kabla yao miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa wenye kuhasiri walikullin darajatun mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun na wote watakuwa na daraja zao mbalimbali mbali kwa walioyatenda na ili awalipe kwa vitendo vyao na wala hawatadhulumiwa. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Na siku watakapoletwa waliokufuru kwenye moto wataambiwa, nyinyi mlitoa vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani na mkastareheshwa navyo. basi leo ndiyo mnalipwa adhabu ya fedheha kwa mlivyokuwa mkitakabar katika ardhi bila ya haki na kwa sababu mlikuwa mkifanya upotovu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na waliokufuru walisema husu walioamini kwa kejeli na majivuno juu yao, ingelikuwa aliyokuja nayo Muhammad ni akheri, basi tutangulia hawa katika kuyaamini, kwani sisi ndiyo twenye ubwana na akili bora. Na ilivyokuwa hawakuyafuata basi wakaangukia kuyatoa kombo, wakisema huu ni uongo wa zamani unaotokana na hadithi za watu wa kale. Na kabla ya Qur'ani Mwenyezi Mungu aliteremsha Taurati kuwa ni mwongozi na rehma kwa wenye kuitenda. Na hii Qur'ani wanaoikadhibisha inasadikisha vitabu vilivyokwisha tangulia. Mwenyezi Mungu ameiteremsha kwa lugha ya Kiarabu iwe ni onyo jipya kwa wenye kudhulumu na bishara kwa wenye kusimama sawa juu ya njia. Hakika wanaosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu peke yake kisha wakatengenea kwa kufanya vitendo vizuri Watu hao hawana hofu ya kushukiwa na karaha na wala hawatahuzunika kwa kuyakosa wayatakayo. Hao wanaosifika kwa kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja na kusimama sawa ndio waliohusika kuingia peponi wakikaa humo milele. Mwenyezi Mungu amewapa hayo kuwa ni jaza yao kwa mema waliokuwa wakiyatenda. Na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wafanye wema mkubwa Kwani mama yake amechukua mimba yake kwa mashaka na akamzaa kwa mashaka. Na muda wa kuchukuliwa mimba mpaka kuachishwa ziwa ni miezi thelathini. Muda wote huo mama kapitikiwa na kila namna ya machungu mpaka huyo mtu alipofikiria ukamilifu wa nguvu zake na akili yake na akafikia miaka 40. Husema, Mola wangu mlezi, nijalie nishukuru neema yako ulinineemesha mimi na wazazi wangu na nijalie nitende vitendo vyema utavyoviridhi wewe na ujalie huo wema wapate pia dhuria zangu. Hakika mimi nimetubu kwako kwa kila dhambi na mimi ni miongoni mwa Waislamu yaani walisalimisha nafsi zao kwako. Uchache wa mimba ni miezi sita kwa kauli yake mtukufu na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi thelathini na kauli yake mtukufu na kumwachisha ziwa kwake ni miaka miwili na kauli yake mtukufu na wazazi wa kike huwanyonyesha wana wao miaka miwili kamili kwa mwenye kutaka kutimiza kunyonyesha basi ukitoa muda wa kuachisha ziwa kutokana na muda wa mimba na kunyonyesha inabakia muda wa mimba ni miezi sita na haya yanawafikiana na iliyothibiti kwa elimu ya sayansi kwamba mtoto mchanga akizaliwa baada ya mimba miezi sita anaweza kuishi. Hao waliosifika kwa sifa hizi ndio watakaopokelea amali zao njema na tutawasamehe maovu yao miongoni mwa watu wa peponi. Itawathibitikia miadi ya kweli waliokuwa wakiahidi wa duniani. Na aliwafyonza wazazi wao kwa kuchukia na kuchoka nao walipowataka waamini kufufuliwa na wakawaambia, mnaniambia tutatoka makaburini na mataifa mangapi yamepita kabla yangu? Na hapana hata mmoja alifufuliwa kutoka makaburini. Na hao wazazi wake wanaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu jinsi ya kuona ni makuu makosa ya mwana wao wakisema kwa kumshikilia amini utaangamia wewe kama hukuamini. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kufufua ni kweli Naye bado amekakamia kukadhibisha kwa kusema, hayo mnaviyasema si chochote ila ni hadithi za uongo za watu wa kale. Hao wasemao hayo ndiyo iliwathibitikia kuwashukia adhabu sawa sawa na mataifa yaliyokuwa kabla yao miongoni mwa majini na watu kwa sababu hakika hao walikuwa ni wenye kuhasiri. Na wote Waislamu na makafiri wanavyo vyao vyao vinavyolingana na vitendo vyao walivyovitenda ili waadilifu wa Mwenyezi Mungu upate kuonekana kati yao na ili walipe jaza ya amali zao nao hawatadhulumiwa kwa sababu wanastahiki hayo wanayolipwa na siku watakaposimamishwa waliokufuru kwenye moto waambiwe mmekwisha chukua fungu lenu la vitu vizuri katika maisha yenu ya duniani na mkavionea raha basi leo ndiyo mnalipwa adhabu ya kufedhehesha kwa mliokuwa na duniani ya kujivuna katika nchi bila haki na kutoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu.